Müddət qardaş sual vermişdi. Qardaş sual verdi ki, rukudan qalxanda, rüküyə gedərkən əlləri qaldırıb qaldırmamaq məsələsi. Yəni ə, e, necədir? Yəni bunu edənlər də var, etməyənlər də var. Mən bu məsələyə girməmişdən qabaq biraz mövzunu elə bil ki, daha geridən götürüm. E, hətta mövzunu belə deyim də biraz dərindən biləsiz. Yaxından biləsiz. <coughs> Ümumiyyətlə nə üçün alimlər belə məsələlərdə ixtilaflara düşürlər? Yəni alimlərin ixtilaf etmə səbəbləri nədir? Yəni, alimlərin, biz bilirik, Abu Hanifə rəhməlullah balaca alim olmuyor. Hənəfi məzhəbinin imamı. Və bir də bir şeydir, məzhəb deyəndə, yəni Hənəfi məzhəbi, Şafi, Məlik, Həmbəli, bu məzhəb deyəndə bu din, təriqət mənasında deyil. Ha. Məsələn, ona görə deyirəm ki, fiqh kitablarını oxuyanda siz bu şeyləri görəcəksiniz. Məsələn, bir fikri mövzunu oxuyursan, deyir ki, bu məsələdə Ömər ibn Xattabın məzhəbi bu idi. Əlinin məzhəbi bu idi. Ayşənin məzhəbi bu idi. Yəni tutduğu rəy. Məzhəb fiqhdə elmi məktəbə deyirlər, mədrəsəyə. Məzhəb sözü gedilən yoldur. Zəhəbə yəzhəbə feilindən. Aydındır? Yəni belə deyək də, lori dildə Abu Hanifə rahimehullahın fiqh elmində astığı cığır. Hansı ki, ondan sonra gələn tələbələri və sonrakılar fiqhdə, usulda Əbu Hanifəyə tabi olsalar, sanki onun açdığı cığırla gedmiş olurlar ki, onlara nə deyirlər? Hənəfi. Həmçinin Şafi, Məliki və Həmbəli. Bu budur yəni. Və ixtilaf səbəbləri nə olub? Səbəblər nə olub ki, alimlər bu cür ixtilaf ediblər? Və ixtilaflar çox, səbəblər çoxdur və bəzi alimlər hətta ona yaxın səbəb zikr edir. Və elə səbəblər var ki, bu məhzlislik deyil, çox dərindir. Amma bəsit olan səbəbləri deyim, daha çox rastlanılan səbəblərdir. Onlardan birincisi odur ki, ola bilər dəlil həmin alimə çatmır. Yəni, birinci biz bu şeyləri bilməliyik ki, niyə görə, məsələn, sual çıxır ki, e, həmin məsələdə rükuya gedərkən, rükudan qalxarkən əlləri qaldırmaq. <coughs> Təsəvvür edin ki, ən səhih hədis kitabı Buxarıdan tut, Buxar Müslimdən. Tirmizi, Əbu Davud, Nəsai, İbn Məncə, Musnəd, Muvatta. Ən zəif hədis kitabınacan. Elə bir hədis kitabı yoxdur ki, orada səhi sənədlərlə namazda rukuya gedərkən, rukudan qalxarkən əlləri qaldırmaq hədisləri olmasın. Hətta bilirsiniz ki, hədislər bir neçə növə bölünür. Var mütəvatir hədislər, mütəvatir hədislər hansı ki, çoxlu sənədlərlə nəql edilib. 30-40 sahabədə namazda rükuyə gedərkən, rükudan qalxarkən əlləri qaldırmaq buna dair hədislər mutavatirdir. Subhanallah. Hənəfi məsəlində bu yoxdur. Necə ola bilər bu? Aha, bax bu birinci səbəbdir. Hədis ola bilər çatmayıb imama, alimə, hədis çatmayıb. Ola bilər, bəli, ola bilər. Bu normal bir şeydir. Xüsusən də biz əgər Baxın axı bu şeylər başa düşmək üçün birinci gərək sən nə eləməlisən? Əbu Hanifənin həyatını oxumalısan. Küfədə yaşadı. Əbu Hanifənin yaşadığı o dövrü öyrənməlisən. Küfə əhli necə olub? Əbu Hanifənin yanında hə, e, hədisçilər olub, amma güvənməyib onlara. Çünki biz bilirik ki, ümumiyyətlə hədis sahəsində hədis uyduranların əksəriyyəti hardan çıxır? Küfədən. Küfədən. Əbu Hanifənin ətrafında olanlar da onlar idi. O səbəbdən çox etibar etmirdi. Belə deyildi, öz kisəsində bir miqdar hədis var idi və ən çox da qiyasa istinadən hökmlər verirdi. Və təbii ki, fiqhdə böyük bir məktəb qurub, böyük bir cığır açıb. Hətta hədis elmində Əbu Hanifə zəifdir. Məsələn, rical kitablarına baxsan, sırf hədis elmində Əbu Hanifə hüccət deyil, zəifdir. Ha, bu normal şeydir, bu Əbu Hanifəyə tən deyil. Məsələn, hədis kitablarına baxırsan, hədis alimləri, yəni rical alimləri, hədis nəql edən alimlər deyir ki, Əbu Hanifə Əbu Hanifə daifun fil hədis və siqa fil fiqh. Hədisdə zəif olub, fiqhdə siqa, güclü imam, alləmə. Və əksi ola bilər. Bir alim ola bilər, əksi. Deyirlər ki, hədisdə güclü olub, fiqhdə zəif. Fiqhdə etibar edilməyib ona. Və ola bilər bir alim e, məsələn, e, bir, bir ravi və ya, və ya alim və ya ravi. Quran, məsələn, bugün oxuduğumuz Quran 10 qirayətdir. Ən məşhur qirayət Asım qirayəti. Hafsın Asimdən rəvayətidir. İki tələbədir Şubənin və Hafsın Asimdən. Onun da e, tabi, e, ravilər vasitəsilə 4-5 sahabədən nəqlidir. O, həmin o ravilər ki var, Asim. Hafs qirayəti ki, deyirik, fikir verin. Rical kitablarına baxırsan, deyir ki, İmam Asim hədisdə zəif olur. Yəni necə? Amma Quran rəvayətində güclü. Yəni belə deyək, bir hədis gəlsə bizə, o hədisin sənədində hafs olsa, hədis zəifdir. Həd, çünki hədis də ustad olmuyor. Sahəsi hədis olmuyor. Çünki hədis elmi çox qəlizdir. Yəni, sən əz, əzbər bilməlisən və sonra nəql edəndə mətinləri sənədlərlə qarışdırmalı deyilsən. Yəni bir dənə orada mətinlə sənəddə nə isə qarışsa, Allah qorusun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına yalan isnad etmiş olursan. Bilirsiniz necə məsuliyyətdir? O səbəbdən deyirlər ki, Asim və Hafs Quran rəvayətində hüccətdir, hədis rəvayətində yox. Ravilər olub, məsələn, Seyf ibn Umar. Seyf ibn Umar e, Tabarinin tarixində daha çox o ravi gəlir, istifadə edib Tabar ondan xeyli nəqillər gətirib. Hədis evində zəifdir, amma tarixi nəqildə hüccətdir. Məsələn, Tabarinin tarixində Seyf İbn Umarın, bu ravinin rəvayət etdiyi bir tarixi hadisə hüccətdir. Amma hədisi nəqlində hüccət deyil. Belə şeylər var. Ona görə İmam Abu Hanifə rahiməhullah hədis elmində zəif olur. Hələm qalmışdı ki, nə qədər hədis bilər. Və bu da məlumdur. Hətta bunu hənəfi alimləri özləri etiraf ediblər. Məsələn, e, hənəfi <coughs> alim var, məşhur hədisçidir, mühəddisdir hənəfilərdən, Aliyül Qari. Buxarını şərh edən ən güclü alimlərdəndir. İmam Buxarının səhini bir neçə alim şərh edir, həmbəllərdən İbn Rəcəb, şafilərdən İbn Həcər, həmçinin Qastalani və Hənəflərdən də Aliyül Qari. E, Buxarinin şərhidir. Yəni, mühəddis olub, hədis elmində güvənilən alim olub, Hənəfidir. O, e, deməli, İmam Əhmədin müsnədini şərh edib, mən müsnədin müqəddiməsində oxumuşdum, Ali Ülqarinin şərhi ilə. Orada Ali Ülqari deyir ki, özə etiraf edir ki, imamımız Əbu Hanifə hədis elmində güclü olmayıb, yəni ona güvənilməyib və hədis sahəsində onun yanında az bir miqdar olub hədisdən, az bir payı olub. Hədisdən çox az bir payı olub. Yəni təbii ki, bütün bunlar təsirləyir. Yəni bu normal şeydir ki, o hədis bilməyə, yəni hədisi bilməyə bilər. Və bu təəccübləndirici hal deyil, çünki bu şeylərlə sahabelər qarşılaşırlar. Yəni bu birinci şeydir. Bu birinci səbəbdir alimlərin ixtilaf eləmələrinə. Nə üçün bu alim buraydadır, bu alim buraydadır və deyirik ki, bu alim nə üçün bu məsələdə xəta eləyib? Birinci nə oldu? Hədis çatmayıb. Hədis ona çatmayıb. Nəinki Əbu Hanifə? Hətta biz məsələni qaldırsaq sahabələrə ki, bu ümmətdə onlardan daha ələm Allah Rasulunu bu dini onlardan daha gözəl bilənlər olmayıb. Hətta bu səbəblər onlarda baş verir. Məsələn, bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Şama ordusu ilə gedəndə yolda eşidir ki, orada vəba xəstəliyi var. Taun xəstəliyi. Və orada qərarlaşa bilmirlər ki, gedək, gedməyək. Və ixtilafa düşür sahabələr. Səbəb nə olur ixtilafa düşmək? Orada müəyyən bir qism deyir ki, gedək. Amma müəyyən bir qism deyir ki, gedməyək. Kim haqlı idi? Gedməyək deyənlər. Bəs sahabələr, o, o boyda sahabə, bir dəstə sahabə xata elədi. Niyə? Çünki hədis çatmamışdı. Çünki həmin məclisdə Abdurrahman ibn Of gəlir, bir işi çıxdığına görə həmin məclisdə olmur. Gəlir və deyir ki, bu barədə məndə elm var. Allah Rasulundan eşitdim ki, siz olduğunuz yerdə bu vəba xəstəliyi olsa, oradan tələm-tələsik çıxmayın. Bir yerdə olsa, ora gedin. Aydındır? Bu hədis fakt o sahabələrə çatmamışdı. Və xəta elədilər hökmdə. Əgər hədis sahabəyə çata bilmirsə, yəni sahabəyə çata bilmirsə, Əbu Hanifəyə də çatmaya bilər. Və ya Ali radiyallahu anhın zamanında səvailər çıxır, əlini ilahlaşdırırlar. İbn Həcər Fəthul Bardə gətirir Həsən sənədlə. Ali radiyallahu anhu öz ulluqçusu Qəmbərə deyir ki, əmr edir, bir çala qastırır, onları tutur və od qalıyıb hamısını atır oda, yandırır. Sual verəm, şəriətdə insanı diri-diri yandırmaq hökmü var ya yoxdur? Yoxdur. Amma Əli etdi. O da Əli, sahabələrin fəqihi, ən elmlisi. Nə olsun? Fikir ver, Əhl-i Beytdən olan İbn Abbas radiyallahu anhuma bu xəbəri eşitəndə nə deyir? Deyir, mən onun yerinə olsaydım belə etməzdim. Deyirlər, niyə? Deyir, çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, Allahın əzabı ilə əzab vermir. O deyir, əzab vermir. Olmaz. Bu, indi əliyə çatmamışdı, etdi, xəta elədi. Aydındır? Demək xəta. Hə, bu birinci səbəbdir. Həmçin bu dəlildir ki, o məsum deyildi. Xəta eləyə bilər. Və bu məsələ İbn Abbas haqqı demişdi. Çünki əlində Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyi dəlli var idi. Və bu da, yəni, şəriətdə də məlum şeydir ki, od ilə əzab yoxdur. Şəriətdə belə bir hökm yoxdur ki, kimisə od ilə diri-diri yandırasan, bu cür cəzalandırasan. Amma əli bunu etmişdi. Niyə? Çünki dəlil ona çatmamışdı. Həmçin ola bilər, səbəb ola bilər ki, dəlil çatıb, dəlil çatıb. Amma ola bilər alim o dəlili düz anlamayıb. Yəni, iki alimdir. Hər ikisinə də bu dəlil çatır və ola bilər o dəlili götürmüyüb. Bu səbəbdən tərkləyib. Ola bilər götürüb, o hədisi, o dəlili başqa cür başa düşüb, məsələn, başqa bir qərara gəlib. Məsələn, dəstəmaz ayəsində Əvlə məslum nisə ləfsi Allah Subhanahu taala təyinindən danışanda deyir ki, və qadınlara toxunsaz. Qadınlara toxunsaz. Orada qadınlara toxunsaz, İmam Şafi rahimehullah bu ayəni necə götürüb? Ayəni götürüb ki, yəni mücərrəd olaraq qadınlara bu cür toxunmaq. Və deyib ki, qadınlara toxunmaq nə edir? Dəstəması pozur. Yəni əlində dəlli var ya yoxdur? İstinad etdiyi dəlli var. Məsələ bundadır ki, dəlili düzgün başa düşüb düşməmək. Amma bu məsələdə səhi olan budur ki, orada qəsd bu deyil. Çünki İbn Abbasdan da gəlir həmin ayənin təfsirindəki o ləməsə feyli qarşı-qarşıya toxunmaq, yəni cinsi əlaqə edilir. Çünki sünnədən də əlavə dəlil var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrini öpərdi və dəstəmaz almadan gedərdi namaza. Çünki qadını öpmək adi toxunmaqdan da şiddətlidir. Və dəstəmaz almadan gedərdi namaza. Hədisdə də belə gəlir. Aydındır? Bu nəyə göstərir? İmam Şafinin dəlili var. Yəni, ola bilər dəlil çatıb, amma yəni, muradı düzgün tuta bilməyib, düzgün <clears throat> başa düşməyib. Yox, orada bir hədis mən eşitmişəm, eşitdiyim deyildi. Yəni bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir adam qamamışdı. Ayşə rəziyallahu anha gəldi, əlini çəkdi, qanı sildi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm getdi dəst namazını təzələdi. Burada açıqlama yoxdur ki, yəni qadın əlini dəydiyi üçün yoxsa qan çıxdı. Vallahi o hədisi, o hədisi mən Hənəfi məzhəbində olan, yəni Hənəfi hocalardan belə deyir də çox işitirəm. Amma o hədisi mən heç bir hədis kitabında oxumamışam. Demirəm yoxdur. Amma bilmək lazımdır ki, dəlil hardadır? Yəni hansı kitabdadır? Məsələn, bir dəfə mən açıq deyim, bir dəfə mənə bir qardaş həyəcanla bir hədis çatdırdı və bu hədisi də ona e, özlə mövzuda bu rukudan e, qalxarkən, rukuya gedərkən əlləri qaldırmaq məsələsi idi. Bu, Bakıda Hənəfi məscidlərinin birinin imamı idi. O, həmin qardaşa deyib ki, mən sənə dəlil verirəm və bu hədis də qızıl sənədlədir. Qızıl sənədlə. Hə. Və xilas hədisdə də, hədis də İbni Məsuddan gəlir, Abdullah İbni Məsuddan, radiyallahu anhudan. Hədisdə gəlir ki, gördüm Allah Rasulü namaza başladı, birinci rükətdə təkbir gətirdi, birinci rükətdə, birinci başlanğıcda, iftida. Və sonra bir daha onu namaz daxilində əllərini qaldıran görmədim. Birinci rükətdə təkbir gətirəndə əllərini qaldırdı və bir daha əllərini qaldıran görmədim. Və hədis də, yəni hədisin sənədi də həmin məscidin imamı deyir ki, yəni silsilətü zəhəbiyyə, yəni qızıl silsilə, qızıl e, rical, qızıl sənəd. Ha. Və məcbur oldum ki, və təbii ki, bunu da mənə deyiblər mən Misirdə olanda bu il. Biraz bu hədisin sənədini axtarmağa, araşdırmağa. Doğrudan da baxırsan zahirə, hədisin sənədi silsilətü zəhəbiyyədir. Qızıl sənəddir, qızıl silsilədir. Yəni necə? <coughs> Deməli, hədis İmam Əhmədi, e, əstəğfirullah, Abu Hanifənin müsnədindəndir. Bilirsiniz ki, İmam Şafinin də müsnədi var. Əhmədin də, Abu Hanifə rəhməhullahın da. Abu Hanifə müsnədində çox kiçikdir, çox az miqdarda hədis var. Bayaq qeyd etdiyim alim, Aliyül Qari həmin kitabı şərhləyib. Deməli, hədisi Abu Hanifə rahimehullah bu kitabında gətirir. Abu Hanifə rahimehullah da bu hədisi o ravilərdən gətirir ki, orada Aliqamədir və qeyirlərdir. E, elə bil ki, e, Abu Hanifə gətirir, səhv etmirəmsə, e, öz müəllimi e, yadımdan çıxdı adı. Xülasə, sonra İbrahim Ən-Nəxayi gəlir orada, Sonra xulası gəlir İbn Məsuda can çatır. Əbu Hanifədən də İbn Məsuda can 3 ya 4 dənə ravi var idi. Baxırsan, sahabə, tabiin, ətbə tabiin və ondan nəql edən hamısı rical kitablarında siqa, hədis elmində qızıl. Sənət zahirən nədir? Səhihdir. Hə. Yox, məsələ buna bitmir. Məsələ bundadır ki, hələm sən bu hədisi qoy qırafa. Hələ bu hədisin sənədini qoy qırafa. Hələ sənəddən qabaq da başqa bir sənəd var. O da nədir? Bu İmam Əbu Hanifənin musnədini Əbu Hanifə özü yazmayıb Əli ilə. Bu Əbu Hanifə rahimehullahdan indi təxmini bir rəqəm deyirəm, yəni orta bir hesabla tutaq ki 200 il sonra yazılan bir kitabdır. Və orada olan və onu kim ki yazıb? Orada olan bütün hədislər də o yazandan Abu Hanifəyəcən sənədlədir. Sonra Abu Hanifədən peyğəmbərəcən olan sənəd. Yəni hədis əslində iki sənədlidir. Çünki o kitabı yazandan Abu Hanifəyəcən də sənəd lazımdır axı. Bu məscid imamı Abu Hanifədən kitabı açıb zahirən, çünki kitabın içində hədislər Abu Hanifədən peyğəmbərəcən olan sənəddir. Zahirən baxıb ki, nədir? Silsilə, ravilər hamısı yerindədir. Amma bu nəyi unudub? Bu unudub ki, Əbu Hanifə bunu əli ilə yazmıyor. Hətta fikir verin. Hətta Əbu Hanifə rahiməhullah bunu əli ilə yazsaydı, belə yəni hüccətdə idi. Nə üçün? Nə üçün? Biz dedi yaxı, Əbu Hanifə hədisdə zəif idi. Fikir ver. Hələ bunu qoyduq qırağa, heç bunu demirik. Tutaq ki, Əbu Hanifə fikirdə siq olub. Bundan danışmırıq. Hələm Əbu Hanifəyəcən bu kitabı qələmə alan arasında bir 4 dənə 5 dənə rahat var. O raviləri araşdırmışıq, bir dənə salamat çıxmıyor. Xülasə, hədisin sənədi qızıl yox, heç bürünc də çıxmadı. Heç mis də çıxmadı. Aydındır? Yəni, xülasə sözüm budur ki, yəni, xülasə eləsəm, yəni, yəni o kitabın, Musnədin Abu Hənifəyə nisbəti səhih deyil. Yəni, nisbəti səhih deyil. Aydındır? Onu Abu Hanifədən sonra neçə əsr sonra yazılıb və yazanlar da heç bir hədis elmi ilə əlaqəsi olmayan, ixtisası hədis olmayan hədis elmində biri, hətta o ravilərə mən baxdım. Həmin ravilərə, yəni e, kitabı yazandan Abu Hanifəyəcən olan ravilərə baxdım. Əxi, elə kəlmələrlə rastlaşdım. Ravidir, hədis əhlinə baxıram ki, bu ravi barədə nə deyib? Biri yazıb ki, hədis elminin dəccalı. Mən bundan necə hədis götürüb? Sən də qayıt edirsən ki, qızıl silsilə. Hədis elminin dəccalı. Təsəvvür edirsən? Ona görə həmin musnədin Abu Hanifəyə nisbəti səhih deyil. Və o səbəbdən də, yəni həmin sualın ətrafında dönür məsələ. Yəni e, heç bir dəlil səhih hədis yoxdur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam rüküyə gedərkən, rükudan qalxarkən əllərini qaldırmasın. Yəni ən azından elə Buxari Müslimi götürsək və istədiyin kitabı, yəni gözlü yum, gözlü yum, ürəyin istəyən bir hədis kitabına əlbə at, mümkün deyil ki, orada səhih sənədlə tapmayasan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxuya gedərkən və qalxarkən əllərini qaldırardı. Deyil mümkündür ki, bunu tapmayasan səhih sənədlə. Və bu hədislər hə, mutavatir, mutavatir səviyyəsindədir. Amma çiyindən yuxarı qaldırmaq yox. Var. Qalxızmır. Yox, yox, var. Var, var. O, o səhihdir. Amma qulaqların dibi belə yox. Fərq var. Hədisdə gəlib ki, hədisdə gəlib ki, hizə. Hizə yəni ərəb nə sə, yəni hədisdə gəlib ki, çiyin səviyyəsində qaldırardı, səviyyəsində. Və bir də qulaq səviyyəsində. İqtida təşbihində də şeydə də şeydə qalxarsan. Fərq etməz, hə. Yəni bir insan namaz qılırsa, istəsə çiyin səviyyəsində qaldırar istəsə qulaq səviyyəsində qaldırar. Fərq etməz. Yəni hər ikisi də səhidir. Amma baş barmağını götürüb qulaq yumşağına qoymaq bu dəlil tələb edir. Yoxdur belə bir dəlil ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm çünki bu əhəmilidir. Yəni baxın qardaşlar, kimsə bu hədisi dəlil gətirə bilməz ki, məsələn mən çox vaxt namaz qılanda çin səviyyəsində qaldırmıram. Özüm özümdə hiss edirəm, çox vaxt belə qaldırıram. Yəni qulaq səviyyəmdə olur. Qulaq səviyyəsi, yəni qulaq səviyyəsi budur. Amma kimsə bu hədisi aid eləsə öz əməlinə və desə ki, yox, baş barmağı qulaq yumşağına qoyulmalıdır. Buna xas dəlil gətirməlidir ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm təkbirdə baş barmağını qulaq yumşağına toxundurardı, dəydirərdi və sair və ilə axır. Ona aid hədis yoxdur. Dəlil yoxdur, hədis yoxdur. Ona görə bu boyda səhih hədislər var. O hədislərə gərək əməl edilə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəti gərək tərk edilməyə. Hətta bunun mən misalını sənə Hənəfi məsəbindən verərəm. Abu Hanifə rahiməhullahın e, fiqhdə çox tələbələri olub, ən güclü tələbələri, hansı ki, hənəfi fiqhində onlar hüccətdir. Abu Yusuf olub, bir də Muhammed Şeybani. Həmin o Abu Hanifənin tələbəsi Abu Yusuf, ona hənəfi məsbində imameyn deyirlər, iki imam. Hətta hənəfi fiqhlərini oxuyanda görərsiniz ki, deyirlər ki, e, İmamul Əqdam və ya Abu Hanifənin rəyinə görə belədir, iki imamın qövlünə görə belədir. Abu Yusufla Muhammed Şeybanın qövlünə görə belədir. Hətta bu dəlildir ki, məsəbin içərisində tələbə müəllimlə müxalif olub. Nə qədər məsələlər var. Müəllim, ustad deyib ki, filan namaz vacibdir. Tələbələr deyib sünnədir. Və Abu Hanif e, və Abu Yusuf. Abu Yusuf namaz qılarkən, rükuya gedərkən, rükudan qalxarkən əllərini qaldırırdı. Bu harada qeyd olunub? Əbu Yusufun öz tələbəsi Əbu İsa'nın kitabında, fiqh kitabında. Orada Əbu İsa görür ki, Əbu Yusuf müəllimi Əbu Hanifəyə müxalif. Rukuya gedərkən, rukudan qalxarkən əllərini qaldırır. Hə, dəlil çatıb artıq. Və deyir ki, sən yəni imama müxalif əməl edirsən, Əbu Yusufun cavabı nə olacaq? Mən əzəmul imama tabiyəm. Ən əzəmətli imama, imamul əzəm. Ən əzəmətli imam kimdir? Rasul sallallahu aleyhi və səlləm. Çünki özü demişdir. Və orada da Abu Yusuf, Abu Yusuf deyir ki, mən yəni səyədsə görə bunu edirəm. Tələbəsinə deyir ki, mən səyədsə görə bunu edirəm. Və Abu Yusuf özü namazda rükuya gedərkən, qalxarkən əllərini qaldırardı. Və belə misallar çoxdur. Ən gözəl misal İmam Tahavi. İmam Tahavi Hənəfi məzhəbində olub. Baxma ki, Dayısı Əl-Müzəni Şafi məsəbində olub, İmam Şafinin doğma tələbəsidir. Dayısı Müzəni. Özə nəfi olub. Məşhur əqidən sahibi. Onun fiqə dair kitabları var, Muşqülül Əsər. Orada baxın, hətta təhiyyətdə şəhadət barmağını qaldırmaqdan tutmuş, nə qədər məsələlər var ki, bugün hənəfi məsəlində o məsələlər yoxdur. Amma İmam Tahavi onları gətirib, tərcih edib, qəbul edib, hədisə görə. Həmçinin, məsələn, əllərin göbəkdən aşağı bağlanması məsələsi. Əhlüsünnə ittifaq eləyib ki, əhlüsünnə, yəni ittifaq o mənada ki, yəni dəlillər bunu göstərir ki, namazda əllər bağlanmalıdır. Yəni, namazda əllərin açıq olmasına dair, namazda əllərin açıq olmasına dair heç bir hədis yoxdur. Nə əhlüsünnə kitablarında, nə rafislərin kitablarında heç bir hədis yoxdur. Hansı şəxsində? Hətta bir dəfə rafislər demişəm ki, Hı dəlil gətir ki, öz kitablarımızdan, yəni buraxdım sənə öz kitabları var. Bir dənə hədis gətir, hətta uydurma. Gör nə qədər geniş meydan. Hə, öz kitablarında, çünki hamısı uydurmadır. Bir də hədis gətir ki, namazda əllər açılmalıdır. Dəlil gətirə bilməyib, axırda nə gətirib? Deyir, bizdə əlləri bağlamağa dair dəlil yoxdur deyənə, bu özü dəlildir ki, belə açıq olmalıdır. <laughs> Fikir verirsən, əks dəlil. Həd Amma Maliki məzhəbində ki, müasir, müasir zamanda bəzi məliklər, hamısı yox. Maliki məzhəbində bəziləri əlləri açıq namaz qılırlar. O da İmam Malikin, elə İmam Malikin özünə müxalifdir. Hə, biz bilirik ki, bu gün əlimizdə səhih İmam Malikin Muvatta kitabı var. Və həmin Muvatta kitabı həm İmam Malikin fikridir, həm də həm fikir kitabıdır, həm də hədis kitabı. Çünki bu imamların fiqhini, məzhəbini tək onların tələbələri qurmuyor. Onlar özləri də kitab yazır. İmam Şafi nə qədər kitab yazır? Əl-Risala, Əl-Um, Əl-Musna, İmam Əhməd özü. Və həmçin İmam Malikin muvattası var. Fikir verin, İmam Malik muvattada bölüm açır. Namazda əllərin bağlanması bölümü. Sağ əlim, sol əl üzərindən namazda əllərin bağlanması bölümü. Bölüm açır. Və o bölümdə hədis gətirir, ki, namazda əllər bağlanılmalıdır. Abu Hureyran hədisi, hansı ki, o hədis Buxarda da zikr olunur. Eyni həmin sənədlə, İmam Malikin sənədi ilə. Və həmin muvatta da buna müxalif başqa bir dəlil yoxdur. Amma gör bugün məzhəb təəssübkeşliyi, o kör-körana təqlidçilik neyini hər hansı bir malikini əli açıq namaz qılmağa sürüklüyüb, sürüklüyüb. Yəni sənin əlində məzhəbin imamının kitabı var. İmam orada bölüm açır, hədis qoyur. Buna müxalif ikinci bir şey yoxdur. Bədbəxtçilik. Bədbəxtçilikdir. Bax, bu cür təqlid zəmm edilir. Məqbul deyil. Və ya elə Maliki alimlərindən İbn Abdülbar. Kim deyə bilər ki, Maliki məzhəbində İbn Abdülbardan böyük fəqih gəlir? Təmhidində deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih və zəif bir dənə hədis yoxdur ki, namazda əllər bağlan, e, açılmalıdır. İbn, Abdül, e, İbn Abdülbar Məliki məsəbində olur. Və deyir ki, bütün hədisdə ona dəlalət edir ki, namazda əllər bağlanılmalıdır. Və buna müxalif heç bir rəvayət yoxdur. Malikidir. Amma əllər bağlandı. Yaxşı, hara qoyulmalıdır? Bu məsələdə ən əsas məruf məşhur olan iki rəy var. Bir sinədir və ya başqa bir deyimlə göbəkdən yuxarı sinə, bir də göbəkdən aşağı. <coughs> Hər iki rəyin də dəlilləri var. Göbəkdən aşağı e, bir abu mən bildiyim deməli Ənəs ibn Məlikdən gəlib, onun ümumiyyətlə sənədi yoxdur, o barədə ümumiyyətlə danışmırıq. Onu İbn Həzim Muhallədə zikr edir. İbn Həzim Muhallə kitabında, fiqh kitabında zikr edir. Sənədsiz, yəni bir rəvayətdir, ondan danışmağa ehtiyac yoxdur. Sənədlə İmam Əhmədin müsnədində, müsnəddə, həmçinin Abu Davudun sünənində, Abu Hureyrədən, bir də Əlidən, radiyallahu anhümmadan hədis gəlir ki, namazda sağ əlin sol əl üzərində göbəkdən aşağı qoyulması sünnətdəndir. Bu hədis də, fikir verin, hədis əhlinin ittifaqı ilə zəifdir. İxtilaf yoxdur. Yəni, bir adam bir dənə, çox qəribə haldır, bir dənə hədis, hədis əhlindən bir nəfər gətirsin bizə, desin ki, bax, bu alim deyib ki, bu hədis səhiddir. Hətta çox maraqlıdır. Biz dedik ki, bu hədisi İmam Əhməd Musnədində, bir də Abu Dabu Sünənində nəql edib. Hə? Və həmçinin əlləri və Abu Davud Sünənində nəql edib. Fikir verin, Sünənində bu hədisi ki, əllər göbəkdən aşağı qoyulmalıdır hədisin altında özü deyir ki, hədis zəifdir. hədisin altında özü deyir ki, hədis zəifdir. O hədisi rəvayət edən bir rav var, küfəli. Deyir, bu barədə İmam Əhmədə sual verdim. Çünki Abu Davud İmam Əhmədin tələbəsi olub. İmam Əhməd dedi ki, yəni o zəifdir, ondan hədis götürülməz, məqbul deyil və s. və ilə. Yəni özü yazır. Yəni baxın, çünki Abu Davudun, İmam Tirmizinin, Nəsainin, İbn Məcənin o hədis kitablarının sünənləri yazmaqda məqsədləri Buxar və Müslim kimi yalnız səhihlər toplamaq deyildi axı. Orada zəiflər də var. Və nə üçün orada zəiflər qoyulurdu? Bu başqa bir şeydir. Çünki İmam Tirmizi özü, Abu Davuda özü zəifləri qeyd edirdilər. Deyəcəksən, bəs nə üçün ora qoyub? Bu barədə hədis var, bu bilinsin deyərə. Nə üçün? Çünki Abu Davud, Abu Davudun sünəni başqa sünənlər içərisində ayrı bir yeri var. Bir də Beyhəqinin sünəni. Çünki fiqh sahəsində əhkam hədislərinin, fiqh hədisləri ən çox bu iki kitabın içərisindədir. Abu Davudun sünənində, bir də Beyhəqinin sünənində. Sünənül Kubrada. 20 mindən artıq hədisdir orada. Beyhəqinin kitabında. Və Abu Davud orada bölüm asır. Tutaq ki, İmam Tirmizi sünəndə bölüm asa bilər ki, namazda əlləri bağlamaq. Nəsai bölüm asa bilər namazda əlləri bağlamaq. Buxari bölüm asa bilər namazda əlləri bağlamaq. İbn-i Macə bölüm aça bilər namazda əlləri bağlamaq. Abu Davud belə deyildi. Abu Davud sünənini sırf fikri bablara görə qoyub və fikri xırdalıqlara ki. Məsələn, Abu Davud bölüm açardı ki, namazda əlləri bağlamaq bölümü, hə? Və o bölümdə ümumən namazda əlləri bağlamağa dair hədisləri gətirərdi və sonra xırdalığa gələrdi. Əlləri bağlayandan sonra hara qoymalısan? Sinədə qoymaq, sinəyə qoymaq bölümü hədislər göbəkdən aşağı qoymaq bölünür hədis. Və Abu Davudun sünənində gələn hədis ki var, namazda əllər sinədə bağlanmalıdır, səhidir. Və İbn Xuzeymənin kitabında olan hədis və İmam Əhmədin Musnədində Vail İbn Hucurdan gələn hədis ki, gördüm Rasul sallallahu aleyhi və səlləm təkbir gətirdi və əllərinin sinəsində bağladı. İbn Xuzeymədə olan hədis ki, o əlləri sinəsində olaraq namaz qılardı Həmçinin Abu Davudda gələn hədis hamısı səhih, hamısı. Abu Davud özü də bunu deyir. Və o hədis ki var göbəkdən aşağı tutmaq, Abu Davud özü hədisin altında deyir ki, hədis səhihdir. Yəni hətta baxın, sən bu hədisi Abu Davuddan dəlil gətirsən, gətirə bilməyəcəksən sən. Çünki müəllifin özü hədisin tam oxusan sənə aydın olacaq ki, hədis səhihdir. Niyə görə qoyub? Bab, bölüm boş qalmasın deyərək. Çünki baba açıb axı. Əlləri göbəkdən aşağı qoymaq bölümü zəif səhih nə var? Yəni o babda, o bölümdə nə hədis varid olubsa, onu ora yerləşdirib. Səhih və zəif. Onu sonra özü qeyd edir. Hətta bəzi təfsirlərdə gəlib ki, e, hətta Quran ayəsi ki var, "Fasalli li rabbika wanhar." Bəzi təfsirlərdə gəlib ki, bu ayə namazda əllərin sinədə bağlanmağına dəlildir. İbn Abbasın Ali'nin təfsirində Tabarani möhkəmində, Mustadrakda gələn rəvayətlərdədir. Düz hədislər zəifdir. İnşallah ki, bir-birlərini qüvvətləndirir. Şahid olaraq gətirmək olar. Bu məqamda o hədisləri şahid olaraq gətirmək olar ki, fasalli li rabbika vanhar. Çünki fasalli namaz qıl li rabbika, Rabbin üçün vanhar. Hə, vanharda ixtilaf olub. Təfsir kitablarında da var. Rəylər var. Vanhar məşhur rəy budur ki, orada vav atıfdır və nəhra feili də vanhar, yəni boğazda, qurban kəs. Həmçinin o feilin mənalarından da biri namazda əllərin bağlanması sinədə. Deyəcəksən, bunun ona nə adət var? Çünki boğaza yaxın olduğuna görə. O mənadan götürülüb. Məna da budur ki, fasalli li rabbika vanhar. Əllərin sinədə bağlı olduğu halda Rəbbin üçün namaz qıl. Orada da var, vavul haldır. Bu, deyəcəksən ki, təfsir var, var xüsusi kitablarında çox Tabardan tutmuş, Qurtubidə, hətta İbn Kəsirdə belə gəlir. Hədis kitablarında da belə var. Hədis kitablarında bu ayənin təfsirində bu gəlir. Abu Hüreyrədən gəlib, İbn Abbasdan gəlib, Alidən gəlib. Fəqət bu hədislərin sənədləri ola bilsin zəifdir. <coughs> Amma dəlil olaraq, şahid olaraq gətirmək olar, gətirmək olar. Niyə? Çünki artıq biz bu məsələni namazda əllərin sinəyə qoyulması məsələsini səhiyyə hədislərinə qüvvətləndirdi. Səhiyyə hədis var. Və bildik ki, bu məsələ, bunun şəriətdə əsli var. Əsli olandan sonra zəif hədislə qüvvətləndirir, onu şahid kimi gətirir. Əlavə elə bil ki, lord ildədirsən, o, belə deyək də, aşın üstünə bir hə, ədava qatırsan əlavə. Hədisdə buna şahid gətirmək deyilir. Yəni, o olmasa da onun üstə bizim dəlilimiz var. O səbəbdən yəni e, hədis yoxdur. Yəni hədis olsaydı mən deyərdim var. Məsələn, fikirdə qardaş bayaqlar dedi ki, əlləri həmçinin qulaq səviyyəsinə qaldırmaq yoxdur. Mən dedim ki, var. Yəni varsa deyəcək var. Çünki var axı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sin səviyyəsinə də qaldırırdı, qulaq səviyyəsinə cəndə. Yəni belə olmaz ki, yəni sən bilmirsənsə, demə deyə bilmərsən ki, yoxdur. Varsa var. Amma mən tam yəqinliklə deyirəm ki, bu barədə yəni bayaqlar qeyd edilən məsələlər barədə səhih heç bir dəlil yox. <coughs> Heç Cümə namazında 3 sünnət və son sünnət 4 rəkat qılınır və sonra e, zöhr namazı qılmaq, ondan sonra da zöhr namazının son sünnətini qılmaq. Bu barədə nə deyir? Ümumiyyətlə cümədən qabaq sünnə yoxdur. Yəni hələ zöhr namazını qoyaq hələm qırağa, cümənin özündən söhbət gedirsə, cümə namazından qabaq sünnət yoxdur sünnət cümədən sonradır. Yəni cümə namazından sonra sünnə gəlməyib şəriətdə belə bir şey. Əsl, əslində bu hə, hətta deyərdim ki, bidətdir. Yəni cümə namazı baxın. Cümə namazından qabaq sırf cümənin sünnəti kimi qəbul etmək və demək ki, məsələn, zöhr namazından qabaq məlumdur ki, 2 rükət və ya 4 rükət, sonra 2 rükət və ya 4 rükət sünnə var. Məğribdən, işədən sonra 2 rükət, sübhdən qabaq 2 rükət mərufdur, məlumdur. Demək ki, cümədən qabaq və sonra 2 rükət və ya 4 rükət sünnə var. Cümədən sonra var iki rükət və ya dörd rükət. Amma cümədən qabaq cümənin sünnəti deyilən şey yoxdur. Necədir? Hə, biri deyə bilər ki, e, məsələn, İmam Tirmizinin sünənində gəlib, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu cümə günü cümə namazından qabaq 4 rükət namaz qılardı. Cümə günü cümə namazından qabaq 4 rükət namaz qılardı. Bu sabitdir, düzdür. Amma bu cümənin sünnəti deyil. Bu cümənin sünnəti deyil. Niyə? Çünki sən İbn Məsudun 4 rükətini alırsan, bəs başqa sahabələri niyə buraxırsan? Mən də sənə İbn Məsuddan gətirəcəm ki, cümədən qabaq 800 rükət qılırdı. Başqa sahabələrdən gətirəcəm ki, 10 rükət qılanlar olur. Yəni cümədən qabaq 800 rükət sünnə var. 10 rükət sünnə var və 4 rükət sünnə var. Yox. Və sahabələrin qıldığı nə idi? Bu qıldıqları nə idi? Aydındır, bu önəmlidir. Çünki biz şəriət belə deyil də. Hə bir dənə mən hardasa dəlil tapım ki, İbn Məsud cümədən qabaq 4 rükət qılıb və salam bunun üzərində istədiyim evi tikim öz evimi. İstədiyim proyekti qurum. Olmaz. Bu şəriətlə oyun oynamaqdır. Dəlillər cəm edilməlidir. Yəni İbn Məsud 4 rükət qılıb, biz baxırıq orada İbn Məsud 8 qılıb, sahabelər qılıblar 6, qulan olub 12 və daha çox. Bu nə idi? A, bunu bizə Buxaridə olan Abu Hureyrənin hədisi açıqlayır. Abu Hureyrə deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm dedi, o hədisdə cümənin ədəblərindən Allah Rasul danışır, məna ilə deyirəm, hədisi ləfslə yadımda deyil. Təxminə hədisdə belə gəlir ki, kim cümə günü qusralarsa, gələr və bu yaxşı məsələ qardaşların arasını ayırmadan, üzərlərindən tullanmadan, keçmədən, onları incitmədən gedib boş bir yerdə oturar, hə? Və imam xutbəyə çıxanacaq, sakitcə durar. Və orada gəlir ki, hədisdə imam minbərə çıxanacaq, Allahın ona nəsib etdiyi qədər namaz qılar. Fikir verdin? Bu sünnətdir, yox. Hə, bu sünnədir. Yəni məsələn mən girmişəm, sahabələrin etdiyi bu idi. Və Allah Rəsulunun zamanında olan bu idi. Bu açıq aydın hədis var Abu Hüreyrədən. Allah Rəsulunun hədisidir. Yəni sahabələr girərdi məsələ, dəxli yoxdur. Burada azandan zətə söhbət getmir. Təbii ki, azan verildi, artıq nə qılacaqsan? Yox, azandan sonra heç nə yoxdur. Çünki azan verildisə imam minbərə çıxmalıdır, xutbə verməlidir. Söhbət gedir azandan qabaq. Yəni sən girmisən məsciddə, cümədən azandan 1 saat qabaq, 2 saat qabaq girdin, lap istəyirsən azanacan durmadan namaz qıl 100 rükət. Bəs hə. Kəhf surəsində aydındır? Hə, o da var. O Həsəndir. Mövzu qarışmasın. Bu budur, yəni sünnə budur. Amma demək ki, imam azan, e, müəssin azan verir və azandan sonra dur, kürkət, sünnə qıl və dinən ki, bu cümənin sünnəsidir, belə bir şey yoxdur. Dəlil nədir? Təbii ki, dəlil odur ki, dəlil yoxdur. Aydındır bu. Fəqət dəvət yönündən deyirəm ki, əks tərəf, məsələn, bunu bilməyən, bəlkə bu hədisləri oxuyub nəsə anlaya. Məsələn, Buxarda İbn Ömərin rəvayəti. İbn Ömər radiyallahu anhudan soruşurlar ki, sən Allah Rasulü ilə birlikdə hansı namazları qılırdın? Sünnələri nəzərdə tutur. Yəni, sübhnə, zöhr nəzərlə əlaqədir. Gör, İbn Ömər nə deyir? <coughs> deyir ki, mən Allah Rasulü ilə birlikdə, yəni onu belə namaz qılan görürdüm. Və biz də belə edirdik. Sübhdən qabaq iki rükət. Zöhrdən əvvəl və sonra iki rükət. Məğribdən sonra, işadan sonra cümə, cümədən sonra iki rükət, iki ver. Zöhrü qeyd edəndə dedi qabaq və sonra. Məğrib, işa, cüməni qeyd edəndə nə dedi? Sonra. Bu dəlildir ki, qabaq qılınmırdı. Cümədən qabaq. <laughs> Bu artıq dəlildir. Burada bir başqa şübhə var. O şübhə də nədir? Hənəfi məsəbindən bəziləri bunu dəlil gətirir. Buxarinin səhih kitabında Buxari belə bir bab açır, bölüm açır. Buxari belə bir bölüm açıb. Cümədən qabaq və sonra sünnət qılmaq bölümü. Aydındır? Cümədən qabaq və sonra. Bunu dəlil gətiriblər ki, görün, İmam Buxari bölüm açıb. Cümədən qabaq və sonra. Təbii ki, onlar İmam Buxarinin fikrini, fəhmini tuta bilməyiblər. Niyə? Çünki İmam Buxari bu baba açıb, cümədən qabaq və sonra sünnət qılmaq bölümü və bu babın altında bu qeydlədiyim hədisi qoyub ki, bəyan eləsin ki, cümədən qabaq sünnət yoxdur. Niyə? Çünki bunu bizə dəlil gətirənə biz başqa babı dəlil gətirəcəyik. İmam Buxarı başqa səhifədə bab asır. Bayram namazından qabaq və sonra sünnət qılmaq bölümü. Həmin bölümün altında hədis gətirir ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm bayramdan nə qabaq, nə sonra sünnət qılmırdı. Babı niyə açmışdı? Yəni, yoxdur. Yox. Vardır deyənə yox. Yoxdur deyənə açın. Aydındır? Subhanallah, Allahın dininlə oyun oynuyorlar. Vallahi, əxi, bu babı dəlil gətirənləri görmüşük. Yəni, subhanallah, sənin ya gözün kör olub, babı oxumusan, altındakı hədisi oxumamsan, ya da oxumusan, gizlətmirsən. İkincisi birincisindən müsibətdir. Bu, Allahın dininlə oyun oynamaqdır. Başqa vaxt, kimlərisə ittiham edirlər, amma özləri bu ittihamdadır. Hə, həmçinin də ə, hə, ə, e, e, cümədən sonra zöhr hə, namazını qılmaqdır cümə, ki, cümə namazını qılıb, sonra e, sünnəti qılır, ondan sonra da zöhrü yox, qılır, yox sonra da son sünnəti qılır. Yox, yox belə şey. Ümumiyyətlə, cümə namazını qılandan sonra... Yəni bu şeydən rastlaşmışsan. Rastlaşmışım, özümə hənəfi olmuşum. Mən onu qədər sağlayacağım. Cümə namazından sonra onlara hənəflər zöhrül əxir deyirlər. E, cümədən sonra zöhr namazını qılmaq, bu bidətdir. Yoxdur şəriətdə belə bir şey. Belə bir şey yoxdur. Cümə dünür inşallah. Cümədən sonra da rükət olar, zöhrü qılırlar. Şübhə ilə qılırlar. Yox, onlar cümə namazını qutardılar, sünnəsini zaten qutardılar, qutardılar. Sonra əlavə əməli başda zöhrü qılırlar. Ben onu deyirəm də zöhr qılırlar. Ha, zöhr qılırlar. Və hətta sünnələrini qılırlar. Bizimkilər qılmır, bizim məscidə qılmaz. Cümə Sünnə. Şey də qılan var. Zöhrü qılan da var ki, birdən cümə qəbul olunması zor qəbul. Ehtiyat qalır. Hə, şübhə ilə. Əxi, bir də siz bayaq dediniz. Həsin ləfsi tam yadımda deyil, amma dəlil var. Həsən Həsən, Həsən sənədlə gəlib, Həsən də yəni əməl edilir. Bir gə ikidən hədis var o barədə. Cümə günü, hə, ikidən. Cümə günü Kəhf surəsini oxumaq var. Qardaş, bir də bayaq siz qeyd etdiniz, o deyirsiniz ki, e, imam minbərə çıxana qədər istədiyin qədər namaz qıla bilərsən. Hə. O e, hədis hansı imamda gəlir? Hansı alimdir? Ha, Buxari. Buxari. Bəli. Hə, səhih isnaddır. Hə? Buxari. Hə, səhih.